Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Խաչով Քրիստոս կենթանի եւ Երևութական։ Օրվա մեր եթերաժամի հերոսը Խաչի Սուրբ նշանն է իր զորությամբ եւ մշտատև ներկայությամբ։ խաչ Հիսուսն ազովրեցու, որին պաշտում եմ հավիտյան, ողորմիր ինձ եւ հալածիր ինձնից չար ոգուն, որ փախչի հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Խաչյալի խաչով Գողգոթա բարձրանալուց հետո խաչը կորցրեց նախնական իմաստը եւ սրբացավ Քրիստոսի հետեւորդների համար։ Խաչը հեգնանքով դիմացավ ժամանակների ավերի ճողմապտույտներին, որքան էլ նրան խորն կղմեցին հողի ու հողաշերտերի մեջ, որքան էլ պատրանքներ ստեղծեցին շփոթելու իրական խաչը կեղծից, միևնույն է, խաչն իր զորությամբ, իր ամենակալուժով պատրեց եւ հողաշերտերը եւ շողած շոշափելի, ստույգ իրական ու գործեց աներևակայելի հրաշքներ։ Առաջին դարից քրիստոնեության արշալույսից սկսած խաչի հանդեպ թշնամանքն ավելանում է օրավոր, ժամ առ ժամ, եւ որպես կանոն անհավատները խաչը միշտ հողի մեջ էին թաքցնում, աղբակույտերում, այնպես որ անհետ կորչի։ չի Սուրբ Հեղինեն Կոստանդիանոս Կայսեր մայրը ինչպիսի ջանքերով հայտնաբերեց Քրիստոսի խաչապայտը եւ նորից զետեղեց Գողգոթա լեռան վրա։ Արցախում գլորվեցին անհավատության տասնամյակներ, պարտադրվեց քանդել վերացնել բոլոր վանքերն ու եկեղեցիները, մատուրներն ու սրբավայրերը, խաչերն ու խաչքարերը, բայց ով կարող է կենթանի Քրիստոսին արհեստականորեն դուրս մղել մարդկային կյանքից ու տեսադաշտից։ Դիվային մտքի բոլոր հնարքները տեղի են տալիս տեսանելի օրինակներով։ Քանի անգամ անտեղյակ իսկության նախ պենետել ճանկաթաղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարածք Էդուարդ Սարգսյանն իր մանկության օրերին, Որտեղից իմանար վղնեցուց Բոգդանի որդի Էդուարդն այն օրերին, որ ինքը մի օր հստակ կորոշի, շարունակելու է 1609 թվականից Ղուկասի որդի Գրիգորիից հիշատակ մնացած Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հիմնանորոգման գործը եւ նրան որպես մի արզուխաթուն միանալու է կինը Տամիլա Սարգսյանը, ում պապիկի եղբայրը Ավանես Միրզոյանը գյուղի տերտերն է եղել։ Ես ծնվել եմ ստեղ, մեծացել եմ ստեղ, միշտ ես եկեղեցում քանդված, շկոլում քեցավ, եկավ բանակ։ Մի քանի տարի առաջ կոնկրետ ծնվեցի մեջ, այդ եկեղեցին վերականգնում ցակին։ <laughs> Երեք տարի առաջ հա։ եկան ստեղ, հետո ժողովրդն հավաքավ, ժողովրդի մեջ խոսքում տվավ, ես անպայման դերական մեծ եկեղեցին վերականգնեմ։ Եվ եկան ցավ ցակել։ Աշխատանքների ցալակա ստեղ մեջ աշխատանքներ։ Մեջ աշխատանքները մնում է դրսի աշխատանքներ, ջահարեցում, ճանապարհներ, կոմետր զգուշացնենք, որպես այստեղ լայնանա ջուր չմտնեն մեջը, գործ շատ կհալա։ Սուրբ Գևորգը Գյուղամիչյան սրբավայր է։ Եկեղեցուց մնում էր հյուսիսային պատի մի մասը միայն, որի ստորին հիմնապատերին ագուցված են խաչքարեր ու տապանակարեր։ Վղնեցուց Բոգդանի որդին իր շուրջը համախմբեց կամավորների, ովքեր պատրաստ են հավատով իրենց հավատն ու հավատի վկաններին փրկել կործանումից։ Գործի բռնվեցին ուրախություն։ Մենք ասած լավ ենք զգանում։ Իմ կարծիքով մեծ տոն է նորից խաչտինով եկեղեցին շինելով հնարավոր ավելարանի 15-20% ավելարանը մրգյուղ բնակչությունը Ռուսաստանից եկողներն, ամենտեղից եկողներն կտեսնան իրավանը կկնան։ Շատերը կան, որ ասկալնեն, գոնե կվերականգնեն իրենց տները։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր համագյուղացիներին եւ բոլորից։ Մարտակերտի շրջանից էլի մեզ օգնել են ամեն ինչով։ Շատ հիմա չեմ ասում, բոլորը։ Ես մի բան չլավ, որ даже ես ոսկե հանքի հանքի ղեկավարությունը ամեն ինչով ըմպայվան մեզ օգնել են շատ շնորհակալ մեր գյուղի երիտասարդությունից ծաղնել է կինեն աշխատել են դաժե ես չեմ հավատել որ կարողա տա ձեռք բերվել ես իմացած եմ 7 տարում հազիվ կսարքենք աստված մեզ հետ էր օրտնեսի օծի եւ սրփեսի թագն Սուրբ խաչիս այսնը Սկզբից մաքրեցին տարածքը, խնամքով վերցրին խաչքարերի ու տապանակարերի կեղտն ու փոշին, ավերակները տեղի տվեցին։ Սուրբ Գևորգը վերակենդանացավ։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Մարտակերտի շրջանի հոգևոր հովիվ Բարսեղ քահանա Անդրեանը հոգևոր դասի մասնակցությամբ աղոտ կարդացին, շարական հնչեցրին, օծվեց խաչը, խաչը գտավ ճիշտ իր տեղը։ Ներկա կացյալ ժողովրդին աչքալուսանք տրվեց։ Ես այստեղ երկրից միջև երկինք ասում թարք եմ տալիս։ Երբ որ մենք եկանք այստեղ, եւ մեր հայրենակիցը համագյուղացին Ճանգաթար գյուղից, պարոն Էդվարդ Սարգսյանը իր ազնիվ տեկին Կամելա Սարգսյանը ցանկություն հայտնեցին այս գյուղի մեջ, պայթեցված, խոնարված այս Սուրբ Գևորգ եկեղեցին վերականգնեն ուրախությանս չափ չկար։ Մարդ որոշեց քրտինք ժամանակ կարողություն տրամադրեց, հսկեց եւ իսկապես հասել է այն պահը, որ մենք աստիճանաբար կատարյալ պատուղները այդ նվիրական գործի պիտի խավենք։ Այո, մենք դժվարորեն ենք ապրել։ Մեզ ճշել են, ազգայինը փորձել են ջարդել, սրբավայրերը ոտնակոխ են արել, քանդել են, պայթացրել են դաժանաբար, բայց այս ազատագրական շարժումը Արցախյան մեր ժողովրդի շնորհիվ մեզ առիթ տվեց անկախ դառնանք, ազատ լինենք, վերականգնենք ազգային արժեքները, մեր սրբավայրերը, մեր բանակը մեծագույն հերոսությամբ հաղթանակ ձեր բերել, որ մենք Քրիստոսի նշանը այս վերականգնված եկեղեցու թագի վրա դնենք, գմբեթի վրա դնենք, որտեղ աղոտքի մեջ ասվում է. ով հավատով մոտենա խաչին, հավատքով աղոտ կանի, մեռելը հարություն կառնի, հիվանդը կբժշկվի, պատերազմում հաղթանակ կունենանք, եւ մենք դեզ հետ միասին այս հրավը կանենք։ Մեր բոլորիս աղոտներով թող այս խաչը, որ տաբեր լինի մեզ բոլորիս համար, այս գյուղի համար, բարերարի համար, մեր բանակի համար, որ այսօր մեզ հետ են մեր սիրելի հայոց պաշտպաններ եւ զինվորականներ, շնորհավոր լինի։ Աստված իր սուրբ խաչով, իր սուրբ աչով պահի ու պահպանի մեզ։ Մենք այսպիսի նվիրալ զավակներ շատ ունենանք։ Ամենտեղ վերականգնենք մեր բոլոր սրբավայրերը։ Դրանով զորացնենք մեր երկրի անվտանգությունը։ Սա մի սրփավայր է դառնում, որը շրայլորեն իր օրդությունը տալու է։ Այս տարածաշրջանին շուտով մենք այս Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կոծենք եւ Սուրբ Գևորգ զորավարը նաեւ կբնակվի հենց այս գյուղում եւ այս տեղավայրում զորացնելով մեր ժողովրդին։ Լույս աշխարհ կբերի մանուկ Գևորգներ, որոնք էլ կդառնան մեծ զորավարներ եւ մեր երկրի պաշտպաններ։ Արուր բաճի Հիմա արդեն Քրիստոսան երևույթ, բայց Սուրբ նշանի խաչի տեսքով գյուղի կենտրոնում է։ Տեր եւ Տիկին Սարգսյանները երթում ունեն։ Սուրբ Գևորգը շուտով մեր հավատի գործող տունն է լինելու։ Շուտով սպասվում է Աստծո տան օրհնությունն ու վերաբացումը, մկրտություններ, պսակներ, օրհնություններ, ժամերգություններ, պատարակներ եւ ելի եկեղեցական արարողություններ, որոնք կարող են ամրապնդել հավատն ու հայացքն ուղղել դեպի երկնայինը, քրիստոնեությունը դարձնել կենցաղավարություն։ Կփոխվի հավատը, մարդիկ հավատան, մարդիկ իրար կզերծին, կներին, եկես նրա մարոր ամուր լինեն, ազգը շատանա, իրար հավատան, իրար ներեն, մասում ստային գաղափարը ստայա, մզանից հետո ընջարները կսովորեն, ինչը կոչում եկեղեցին, եկեղեցին, ազգը ուժղացնող, ազգը շատացնող, Ճանկաթաղի համայնքի ղեկավար Իրինա Գասպարյանի համար եկեղեցու հիմնանորոգումը գյուղի զարգացման ծրագրի կարևորագույն բաղադրիչն է։ Ռուսաստանաբնակ Էդվարդ Սարգսյանը հայրենի եզերքում գործնեության մեկնարկ է դարձրել եկեղեցու շինարարությունը։ Տիկին Իրինան փաստում է, որ Սարգսյանների հայրական տան վերանորոգումը կսկսվի եկեղեցու վերաղուցումից հետո։ Մենք ճանտաթաղցիներս անչափ ուրախ ենք, որ մեր նախկին քանդված ավերված եկեղեցու տեղը կառուցվել է նորը, որն էլ կլինի մեր բոլորիս համար մի նոր սրբատեղի։ Եվ հուսով ենք բոլոր աշխատանքները ավարտելուց հետո եկեղեցին կգործի, այստեղ կնշենք բոլոր եկեղեցական տեսերն ու ծիսակատարությունները։ Ես համոզված եմ, որ նրանց գործը շարունակական կլինի բարերար Էդիկ եւ Տանելա Սարգսյանները վերջին կառուցել իրենց հայրական տունը։ Ու եթե նրանք կառուցեն ու շենացնեն իրենց հայրական օջախը, ապա վստահորեն կարող եմ ասել, որ նրանք դեմքով կշրջվեն դեպի հայրենիք։ երբ ենք կտրվել մեր արմատներից։ Գուցեև դա փորձ էր ստուգելու համար մեր հավատն ու նվիրվածությունը հարուցյալ Քրիստոսին ու նրա վարդապետությանը։ Գուցե դա ծանր ու ահեղ մի փորձաշրջան էր ավելի հաստատվելու մեր հավատի տիրույթներում, նրա անսահման սահմաններում։ Ներկայումս Արցախաբնակ շրջապատին Արթուր անունով հայտնի արմատներով շեխերցի Գրիգորի Սաֆարյանը բազումողոր մասսողությամբ է մտահղացել շեխերի բարձունքին տեղադրել խաչ։ Խաչի վրա մենք ստացանք փրկություն, որովհետև Քրիստոսը հաղթեց մահին եւ իմ համար խաչ փրկության խորհրդանիշ է։ Խաչը Շեխերի բարձունքին տեղադրվել է հիշատակ հայոց մեծ եղերնի 100-ամյակի 9 մետրանոց երկաթե խաչի առանձնահատկությունն այն է, որ այն լուսային դիոդների շնորհիվ տեսանելի կլինի գիշերային ժամերին, մասնավորապես մերձակա 6 գյուղերի համար, եւ իհարկե երեկոյան կամ գիշերային ժամերին այդ ծորակով երթևեկող բոլոր ճամփորդների համար։ Երբ որ ցակեց այդ միտքը խաչի դնելու, ես չգիտեի որ նույնիսկ գյուղապետի մոտ էլ տենց միտք կար։ Ուղղակի հնարավորություն չկար։ Առաջի քայլս այն էր, որ ես պիտի գյուղապետի հետ համագործակցեի այդ հարցով։ Եվ դա բնական է, որովհետև ես մենակ ուղղակի չէի կարա։ Եվ ես իրան շատ շնորհակալ եմ, որ ինքը աջակցեց, որ կարողացանք անենք։ Մնացած գազམ་ակերպչական հարցերը կարելի ասել գյուղապետի վրա էր։ Եվ ինքը մեր գյուղացիների հետ համատեղ կարողացանք մեր երազանքը իրականացնել։ Երազանքն իրականացավ, խաչն արդեն տեղադրվել էր եւ պատրաստվում էին հանդիսավորությանը, երբ մի քանի մետր հեռավորության վրա իրեն զգացնել տվեց մեկ այլ խաչ, վաղուց հողի մեջ խրված ու մեղաքես դեր, մոռացված, բայց նորից կրկնենք, ով կարող է կենթանի Քրիստոսի խորհրդանիշ խաչի սուրբ նշանը հերու տանել կամ հերուվանել մարդուց իմ համար մեծ օրհնություն էր, որ խաչը տեղադրումից հետո մենք գտանք մի փոքր խաչքար։ Դա իմ համար ի վերուստ նշան էր, որ Աստված օրհնեց ժողովրդի, գյուղապետի, մեր ընդհանուր առած աշխատանքը։ Իմ համար շատ մեծ կարևորություն էր դա։ Ես չէի սպասում իհարկե, բայց ես Աստծուն փառք եմ տալի դրա համար։ Թող ամեն մարդ լուսավորած խաչին նայելով հիշի, որ Աստված կարա իր սիրտը լուսավորի եւ բնակվի այդ մարդու սրտի մեջ եւ իր սիրտը սարքի մի փոքր Էդեմ դրախտ։ Օրդ մեր

Եվ ահա Արցախի թեմի առաջնորդն ու փոխարաջնորդը հոգեորականներն ու աշխարականները շեխերի բարձունքին են, մոտ եւ նորակառույց խաչին եւ հողից հանված ու վերահայտնված խաչքարին այս սարի գագաթին։ Խորհրդավոր է այս նշանի հաստատումը, տիրոջ նշանի հաստատումը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի առիթով։ Ինչ ավելի լավ հիշատակ մարդ կարող էր թողնել 1.5 միլիոն նահատակների համար, քան խաչը։ Խաչի համար նահատակվեց 1.5 միլիոն հայ։ Մարդկանց խաչում են, խաչի վրայից Քրիստոս հարություն է առնում, ինչպես որ մեր ազգը։ Խաչվեցին 15 թվականին։ Խաչվելով անցանք մեր պատմության հեջերով, բայց այսօր ունենք երկու անկախ հայկական պետականություն։ Սա հարության նշան է։ Եվ այս խաչը եւս Միքայել մեզ մոտեցնում է հայկական դատի արդար իրականացմանը։ Սուրբ խաչես Եսուր, Բարի գործի նախաձեռնողներն անընդհատ օրհնության խոսքեր են ստանում։ Արթուրին, նույն իրեն Գրիգորի Սաֆարյանին, Շեխերի համայնքի երիտասարդ ղեկավար Մխիթար Մանգասարյանին, Արցախի Պետական համալսարանի ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Բաղունցին, Փեյ Սերուստանկերության տնօրեն Վահրամ Թամրազյանին, Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակ Բաշնետիրական ընկերության վարչական բաժնի ղեկավար Կարո Բաբիկյանին, նրանց ովքեր իրենց փոքրիկ լուման են ներդրել ծրագիրը կյանքի կոչելու գործում, վաստակաշատ մանկավարժ Շեխերցի Վարդուշ Գևորքյանը բոլորի անունից երախտագիտության խոսք է ասում։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ։ Ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, բարի լույս, Աստված պահե դրանց։ Աստված դրանց մեծ հաջողություն տա։ Աստված դրանց թիկունքում կանգն է եւ իրենց երեխաներին, եւ իրենց, եւ իրենց ծնողներին բոլորին հաջողություն տա։ Մեր տան վերևում կանգնած այդ լույսը թող հաջողություն տա ամբողջ գյուղի ժողովրդին։ Երեք տարեկան Էդուարդը, երբ որ լսել էր խաչի տեղադրման ու օրնության մասին, երբ որ լսել էր, որ հերու տեղից մարդիկ են գալու, գյուղում տոն է լինելու, խաչը նրան պատկերացել է որպես մի սքանչելիք, որ պիտի տեղադրվի ոչ թե գյուղի բարձունքին, այլ եկեղեցու գմբեթին, եւ ծնվել է մի նվիրական գաղափար եւս։ Կարծում եմ մեր հայրերը մեծ սխալ են արել կոմունիստական ժամանակ, որ մեր եկեղեցիները քանդել են։ Եվ ես ցավոք սրտին համոզում ունեմ, որ դա անեցկաբեր է մեր ազգին։ 70 տարի մենք անհավատության մեջ էինք։ Եվ այս խաչը դնելով վերածնում ենք մեր հավատքը։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մի մարդ նայելով խաչին, հիշի նրա մասին, որ Քրիստոսը իր կյանքը զոհեց եւ կարողանա ինքն էլ իր հարևանության, բարեկամության մեր ազգի մեջ անի միայն լավը եւ դրանով փառավարի հորը, որ երկնքում է։ Եթե կա խաչը, ուրեմն պետք է լինի նաև եկեղեցին, որ Աստծո բնակարանն է երկրի վրա։ Ես կուզեմ, որ Աստված հնարավորություն տա, որ կարողանանք մի փոքր գոնե մատուր կառուցենք։ Իհարկե կարևոր է խաչնել եկեղեցինել, բայց ես ավելի կգերադասեի հավատքը մեր ժողովրդի մեջ լինի։ Մենք միշտ փոփոխության կարիք ունենք, մենք միշտ աճելու տեղ ունենք, որովհետև մենք մեկա չեն կարող հասնենք Քրիստոսի մակարդակին, այսինքն միշտ մենք պիտի մրցավազքի մեջ լինենք, լավություն անելու եւ բարեգործություն անելու մեջ։ Եթե մենք լինենք միաբան, ես համոզված եմ, որ աղետները ոչ ճշնամին մեզ չեն կարող կոտրել։ Եվ քանի որ մենք այդ խաչը դրել ենք նաեւ ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ, ես խորը համոզում ունեմ ունենալով ուժեղ խիղճ, հզոր բանակ եւ ամուր տնտեսություն ոչ մի ճշնամի մեզ չի կարա կոտրել եւ ջարդել։ Մանվել Ավակյանը 3 տարեկան Էդուարդի պապը ի վերուս զրկված էր եկեղեցի ունենալուց եւ հոգեոր որևէ ցեսի կամ արարողության մասնակցելուց նա փառք է տալիս Աստծուն, որ ընձեռնվել է հնարավորություն եւ իրեն, եւ իր թորներին վայելել Քրիստոսի ներկայությունն ու զորությունը։ Մեր սերունդը զրկված ալալ ազգային պայմաններից, քանի որ 70 տարի լինելով Ադրբեջանի դերապետության տակ, մի քիչ որտեղ զրկվել ենք մեր հավատքից, մեր պատմությունից, բայց այսօր երբ մեր դպրոցներում արդեն հայկական գեղեցիկ պատմությունն ադասավանդում, արդեն մենք վերադարձել ենք մեր արմատներին, մեր շարժումից հետո, մենք մեր գլխի տերն ենք, մեր մշակույթի, մեր անցյալի տերն ենք, հետեւաբար խաչի տեղադրումը մեծ նշանակություն է հավատքի վերադառնալու կապակցությամբ։ Որովհետև փոքրիկ թորիկսել նույնիսկ 3 տարեկան 4 ու չբոլորած, երբ ասում եք խաչ են տեղադրել մեր գյուղում, գնում եք խաչ խաչ տեսնելու երեխան արդեն հասկանում է, որ խաչը արդեն եկեղեցի է։ Մգնում ենք եկեղեցի։ Դրա համար արդեն վերադառնում ենք մեր արմատներին, մեր հավատքին, դարեր շարունակ մեր պատերազմ մեր հավատքի համար էր, մեր հայ լինելու համար էր, մեր խաչապաշտ լինելու համար էր։ Հետևաբար խաչը մեր խորհրդանիշն է։ Հիսուս Քրիստոս իր խաչել են, այդ նշանն է։ Խաչելուց հետո արդեն խաչը մեր խորհրդանիշն է։ Եվ եթե նույնիսկ 100-ավոր տարիներ, 1000-ավոր տարիներ անցնի, արյան կանչը, կանչը մավորում, պիտի վերադառնանք մեր արմատներին։ Խաչով էին սպառազինվում բոլոր ազատամարտիկները, Քրիստոսի հավատի եւ հայրենի հողի համար մարտնչողները, նախքան մարտի մեկնելը, վկայում է Մանվել Պապը։ Մեր տղերքը երբ գնում էին մարտի, մարտից առաջ բարձրանում էին ինչ եղանակի ուզում են, ձուն, անձերը բարձրանում էին քաչքարը, մեր սուրբ հայր կանը, թուրքերեն լիզո Փիր բաբայը կոչվում, բայց արդեն ոչում հայր սուրբ։ Մարտի գնալուց առաջ բարձրանում էին սուրբը, հետո նորից գնում պատերազմի։ Եվ երբ վերադառնում էին, ասում են սուրբը մոտ պահամա եւ ավնաս գնացել եք վերադարձել։ Հիմա երբ արդեն խաչը դրված է մեր գլխավերեում, գյուղի գլխավերեում եւ լուսավորում է ոչ թե մեր գյուղը, այլ մեր տարածքը, շրջակա տարածքն են, մեր ամբողջ հայությունն էլ ասնելով է ճանապարհերով տեսնվել, շեխերի գլխին ինչ որ խաչ ավարվում, ինչ որ լույս ավարվում։ Դե լույսը իսկապես մեր ապագայի խորհրդանիշն է։ Դա մեր ապրելու խորհրդանիշն է։ Դա մեր լուսավոր ճանապարհն է։ Քրիստոսի խորհրդանիշն է։ Հետևաբար այդ պիտի միշտ լուսավորի մեր երեխաները, մեր թորները ապագան պիտի լուսավորի։ Այս խաչը, Սուրբ Քրիստոսի խաչը, որպեսզի մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը անվնաս անցել այս պատմությունը։ 21-րդ դարեկ հասել պիտի հարատևեն։ Արդեն խաչը վառվում է մեր տան գլխավերևում։ Հետևաբար եւ ես եւ մեզից յուրաքանչյուրը եւ իր պաշտպանված ազգում, որ արդեն լուսավորում է մեր ճանապարհը այս խաչը։ Քրիստոսի լույսը մաս պաշտպանում է եւ առաջնորդում է դեպի ապագան։ Մանվել Պապն ասում է, որ Փիր Բաբան հայր Սուրբ Սրբավայրն է իրենց ուխտատեղին ու պաշտպանը, եւ չնայած շրջապատում չեն նշмарվում եկեղեցու փլատակներ, բայց ժամանակին ունեցել են Սուրբ Վարդան եկեղեցի ու վաղուց ժամանակն է նորից ունենալու Սրբավայր։ Մեր գյուղում եղել է Սուրբ Վարդանի եկեղեցի, որը կառուցվածալ է մոտորապես 1740-ական թվականներին։ Ես հիշում եմ այդ եկեղեցու ավերակները։ Մեր գերեզմանոցի վերևի մասում գտնվում էր Սուրբ Վարդանի եկեղեցին։ Ես ավերակներն եմ հիշում, որտեղ սովետական կարգերի օրոք հրամայելին քանդեր այդ եկեղեցին։ Եվ երբ երեխաները արդեն խաղում էին, մեկի ձեռքերը վառվեց այդ պլատակների մեջ, հողով ծածկեցին։ Հողով ծածկեցին, բայց իհարկե մեզ համար ցավալի էր, որ մզ զրկեցի մեր արմատներից, որտեղ որ գյուղում որ կա եկեղեցի, դա նշանակում է, որ գյուղը հին գյուղ է։ Ես արդեն հասակարարված 65 տարեկան մարդը հա»։ հիշում եմ այդ եկեղեցու ավերակները, ելի ցավում, հիշում որ չկա այդ եկեղեցին։ Բայց այսօր երբ մեր երիտասարդությունը մեր այսօրվա յոգաբեդ Մխիթար Մանգասյանը եւ մեր հարգելի Արտուրը որոշեցին կառուցել այս հաշկարը, այս լույսը, խաչը, տեղադրել մեր տեղանքում, մեր յուղում, մենք ողջունեցինք այդ քայլը։ Իհարկե մեր ջահելներն, մեր տղաները, որից երկուսն իմ տղաներն, նախաձեռնություն վերցրի եւ կառուցեցին ամեն ինչով աջակցեցին, որպեսզի խաչը տեղադրվի մեր յուղում։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ տեղադրված է։ Դա նշանակում է, որ եթե ջահելներն տրամադրված, ապա գործը ավարտեն հասցնել։ Եվ ես նոր լսեցի, որ մեր տղաները Արտուրը եւ Մղթարը եւ մնացած ջահելները որոշեցին, որ գյուղում նոր մատուր կառուցեն աղոթքի համար, մամավարության համար եւ ես ողջունում եմ նորից այդ քայլը։ Ինչքան ամս պետք կլինի, ինչքան հնարավորություն կլինի մեկ էլ կոնկրետ մատուրը կառուցելու համար։ Որտեղ նորից մատ կա Խաչքար, երկա մատուր, աղոթարան, շնորհակալ մեր գյուղերը արատիություն ապրելու։ Նույնիսկ ավելի շատ եմ ուզում եկեղեցի ունենական մատ օրինակ ո՞դեւ փոքրիկ թորնիկը գոնոշեցի 3 տարեկան հետո արդեն խաչ տեսնելով ասում պապ չեք եկեղեցի թեմա եկեղեցի չունենք ինքը իմանում է խաչ կա արդեն եկեղեցի է բայց բրախալի կնի որ եկեղեցին էլ տեսնանք Հարցուր խաչեն ալելույա զուսիոն ալելույա սուրբ հարության ալելույա Խաչին նվիրված տոները խորհրդավոր են ու զորավոր։ Խաչի աշնանն ու գառնանը նշվող տոները պարտադիր ուղեկցվում են խաչի նշաններով, խաչի տեղադրումներով։ Ճանկաթաղում Սուրբ Գևորգ եկեղեցու խաչի տեղադրումը համընկավ խաչի գյուտի, իսկ Շեխերում եւ Ստեփանակերտի բարձունքներից մեկում խաչի տեղադրումները նախորդեցին խաչի երևման տոներին իսկ Ստեփանակերտում խաչի տեղադրման նախաձեռնությունը առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությանն էր՝ իդեմս Արթուր Հայրապետյանի։ Ժամանակակից տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս գիշերային ժամերին լուսային դիոդների շնորհիվ խաչի լույսով ողողվենք բոլորս։ Օրվա թողարկման եզրափակիչ մասում Պարքև Սրբազանի խոսքը դարձյալ օրհնանք է, դարձյալ փառաբանություն առ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստ Քրիստոս։ Բարձր խաչեն ալելույա Զուսիոնեն ալելույա Զուր բարության ալելույա Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 6-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։